kasancewa da ku a cikin wani cigaban shirin na gobe da labari. Muna nan dai a cikin littafin nan mai suna wata suka. Mun tsaya a inda Mujibu ya je ɗaki ya iska Muniba tana zaune a kan gado ta miƙar da kafafunta. Ni ma yamsa Ibu Jibril nake cewa sai ku biyo mu. Domin jin yadda za ta kaya. Kamin miƙe kafafunsa da suka kumbura sun ya hau gadon yana tambayar ta lafiya ya baki fito ba jikin ne ya kai hannu ya latsa kafafun naka tace wallahi su ne ga nan yau sun dame ni da ciwo da kana ce tafiya Ya ce ba an ba shi magani a asibiti ba da kika je Ta ce sun bani ina safawa amma abin sai addu'a ya kalli cikin nata da ya zungure ne Ya ce gaskiya mun yi ba girman cikin nan yana bani mamaki tun bai isa watan haihuwa ba ga nan da ƙarfi ke yin komai bari in kira da ta in masa bayanin kafar nan ko akwai wani magani da za a gaya mana musiya ya kira wayar dakta ya masa bayani sai ya ce zai zo an jima ya kawo mata wasu magunguna mu da kanta ya shiga cikin ɗinta ya haɗo mata abin karyawa ta karya sannan ya haɗa mata ruwan wanka da kansa ya kai ta bayi ya yi mata wankan ya shafa mata mai ya sa mata kaya sannan ya ce ta dawo falo ta zauna kada ta kwanta da kalmata zo ita ya ta gyara dakunan ta wanke bari ta sa turarukan wuta ita kuma ya ce kora ta yi aikin komai ta zauna ta huta lokacin da su suwa ba ta je gurin sa ya tabbatar musu lalle idan suka ji kuɗi to zai yi mata aiki na ban mamaki dan zai tura wani iblisin aljini ne da dare ya saka dan da ke cikin muniba sai ta farka ta ga babu cikin kuma ya tafi kenan har abada mana ta kama su saboda jin wannan aiki mai sauki sai dai boka ya bayyana musu dole da za a yi wa ajalin da zai aikin yanka ne na bijimin sa wanda akalla ya kai dubu ɗari biyu su kuma kuɗin aikin sa dubu ɗari kenan za su kawo dubu ɗari uku sun da gida da tunanin hanyar da za su samu waɗannan kuɗaɗe cikin ɗan kwanakin da cikin bai wuce wata bakwai ba kuma ga shi a yanzu ne lissafin su ya shiga wata bakwai idan ya wuce bakwai ba a yin aikin babban gwal ɗin suwai ba wanda ta siyo da suka je aikin hajji kai kasuwa suka sayar dubu ɗari biyu da ƴan ɗaruruwa ana neman tukan dubu ɗari haka na hajjariya ta saka sunanta a kasuwa aka siye su a wulaƙance dubu ɗari da ashirin abin da ta siya dubu ɗari biyu tun da abin na gaggawa ne sun haɗa kuɗin dubu ɗari uku suka kai wa boka ya ce su je su ya abin da zai faru cikin kwana bakwai da za su je har aka yi kwana biyar babu wani abu da ya sami muni ba lafiyar ta suna ranar litinin ta je asibiti awo a can da suka sace ba ta hoto saboda mamakin watannin cikin da suke yi wai ciki wata bakwai amma girmansa ya wuce misalin nauyinsa ya ma tunani tamkar na mai wata tara wannan kawai ƴaƴa biyu aka gani a hoton wai a ce ɗayan ya kwanta a kan ɗan uwansa ne sun dunkule suke ba da mutum ɗaya yanzu kuwa ga sunan su biyu hoton ya nuna ta asibiti muni ba ta kira mu jin tana gaya masa. manna ya hawi wace. yanzu kira ina ne ce. ga nan a asibiti ni da karimu ji mana jiran mu zan mai da mu gida yace ki ce mata ya gaji gida ga nan zuwa da kaina zan zo in ɗauke ki ya tafi da ne ta dubi ta ce. ki je ki ce wa juniya ku wuce gida ga yawan mutum mu sai ɗauke ina jin wani guri za mu je ki dafa min indomi da dafaffen kwai sun ma nake ji sosai ba su ga da tafiya ba mu ji goyo asibiti sai da biya wani kuɗi aka sake yin hoton wai to yake yarda da sa? ya kuwa ga ɗayan su biyu ne kwanta cikin ƙoshin lafiya a asibiti ya kira ya gaya gogo an sake yi wa muniba hoto an ga ɗaya biyu an ce bana jin maka ta tamkar za ta mutu dan bakin ciki tun da ta dawo dawo gida cikin ba ke ta matsa mata da ciwo ɗayan cikin nata sai wa tsarniya suke yi sun hana ta tabbata zama dusan majibiyayi yana kallon wannan iko na Allah mutum cikin mutum yana mata sanyo saboda rinsa idanun da take yi ya ce ina ganin ya mutsa cikin nan da aka yi yau shi sa kike jin ciwo ce ni ma duk ranar da na je awo sai na yi wannan ciwon cikin amma na yau wasu na kullum kafin dare ciwon ya lafa mata ai kai wanka ta abinci sai dai ta an kaɗan ciwon ke mata tare da na suke kwana amma yau sai mu ji yace kariman ta je gida shi zai kwana da ita in har girkin ta ne to san take zuwa ɗakinsa sa ta kwana in ba girkin ta bane shine Karime ke zuwa ta taya ta kwana yamma ba jikin ta bane amma yace san ba zai yi su kwana da Karime ba tunda ba su da lafiya shi ke fara da ita don bai san me dare zai haifar ba cikin dare mani ba ta yi wani mugun mafarki wai wani mutum ya biyo ta da wuka suna ta ta gudu a dokar daji ba gida gaba ba gida baya har sai ta zo gabar wani kogi a rami yake kogin su ta fasa fadawa kawai ta tsaya mutumin ya isa ya kama ta tana ihu tana roƙonsa ya kwantar da ita tana gani ya sa wuka ta tare cikinta ya kwaso ƴaƴan cikin guda uku ne ba ma ba tana ji tana gani ta tashi sama da su tana kallon sa har ya bace a sararin samaniya ita kuma ta kasa tashi sai ihu take tana neman dauki haka ta farga a firgita tana salati tare da fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifi khairan minha sai ta ji cikin ta wayan ba ciki ba alamar sa ta kai hannunta a firgita ta safo cikin sai ta ji babu shi a firgita ta tashi mujib da ke kwanta a gefanta, tana nuna masa cikinta ganin babu ciki yasa ya tashi shi a furgice tana tambayar ta kin haihu ne bata ni ba ta girgiza kai yace ban gane a'a ba to ina cikin shi tana kuka ta labarta masa irin mugayen mafarkin da ta yi ai ba ta ankara ba sai ganin ta tayi ya ta tilu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wannan tashin hankalin nan ya tsananin sauki ta zuciyar mu shine hanyar sanadiyar da rashin yi balaguro na wucin gaji? kafin daga bisani mu dawo da yake cikin dakiku kaɗan ya buɗe idanunsa a hankali yana kallon ba sannan ya sake rufewa hannun ba ta sa a gefen garanta ta ɗauko ruwan gora ta zuba a hannunta ta safa wa Mujib a fuskarsa ya buɗe idanunsa ya suka canza launi ya sauke ajiyar zuciya tare da ƙwara mata ido ya ce Muniba hmm, abin da kake gani gaske ne ko kuma farki ne tafi mama ba ne gaske ne cikin jikina babu shi tun bayan da na yi mugun mafarkin da na ka labari ya ƙara sauke wata nannawa a jiyar zuciya kuma da lalubo da ke a kan gadon yana tunanin shin wa ya kamata ya kira don neman taimako a wannan rikitaccen lokaci da ta aminullah kai wannan matsala ta wuce da sanin da ta aminullah kowa zai kira sai ya tuna da wani malami da suka je gurinsa akan matsalar matar wani ɗan ofis ɗinsu, su da aljani suka hana su zaman lafiya a auren su kuma cikin ikon Allah an dace yanzu suna zaune su lafiya har ta aiki da kuwa ta bata mata ba da taɓa yi ba ina da lambar malamin sai ya shiga laluban sunansa sai ta a ganin sunan Malam Abubakar Yalaza latsa ya kira shi kai ringin ba a ɗauka ba ya kira har wajen sau goma sannan mana abubakar ya ɗauka suka gaisa sai yake gaya masa matsalar da ta faru da matarsa a talatonin daren nan yace ka kwanta da hankalinka insha Allah babu matsala yanzu na matar taka yace ga da zaune kan gado wallahi malam ba ka girman cikin ba amma yanzu babu shi babu alamar sa ko cikin yin kamar da ka wanda ba komai a ciki yace aikin jini ne ka bani da su duk wanda aka turo yayi wannan zalunci sai zai ga zalunci a kansa watan tanin gidan yanzu yanzu nan sannan kada ka barta ta sauka 这个呢？ har sai na zo ya kwatanta masa gidan a daren malam ya iso ya kira lambar mutum ya ce ga su a kofar gidan ya fita ya zo sa mai gadin shi ya buɗe gate Malamin malam ya shigo da motarsa malam na shiga ɗakin baccin muniba sai ta soma wani irin gungun kuka tana tozo-tozo a kan gado ya sa hannu a aljihunsa ya fito da wata leda baka mai wani abu a ciki ai sai gungun ta ya ƙaru sosai tana nuna wa malam hannu don ganin Allah kada ka ta nuna abin ya ta mu Mutum, tun daga nan ya fara tsorata. Malam ya matsa zai sa mata a hanci. Mujib tara tsoro. Yayi magana a hankali. Malam ya hakuri kaska sa mata. Ta ce abin ke kashe ta. Malam ya ce ba ita zai kashe ba. Wani takadiri ne. A wannan ba ba bane. Tsare da shi. Kuma kai zaman ka. Mutum, ya kasa zama. Dokta ya firgice ya tsaya tsuru tana kallon ikon Allah. Malam ya tsaya a gabanta a gefen gadon ita kuma ta cigaba da gungun kuka tare da faɗin. Ta kai malam, Allah zan fita. Malam ya ce, "Ai ban ce ka tafi ba, ba kai azzalimi ba ne?" Mata da cikinta har ya kusa isa haihuwa don zalunci ka zo ka sace mata shi, to ni ma zan gada maka zalunci. To yace gobe za ka ƙara tunkaro inda take ba. Ya kai maganin hancinta ta so mai yunkuri tana ihu tamka za ta soɗe saboda azaba azami yace wallahi na nan taimaka ta tura ban ni da man tura na aka yi idan ka ta abin da ka cikin cikin ta in tarwantar da ku kuma wurin ka aka yi na ta jini ko da ni malam ta ka musu da alƙawarin da ta yi da suka musu wannan su da suka bani malam ce. ni ban tambaye ka ne aka yi maka ba ba ma na san jin wanda ya tura ga kai wannan ɗanyen aikin ina son yadda ka ɗauke abin da ke cikin nan yanzu yanzu nan kamar doki tun kafin in gana maka matsalanciyar azaba sannan in sai ka kurkuku in kulle ka tunda kai azzalimi ne ba ka da imani ko kai ba musulmi bane ne ya amsa ya dulmana amma shi ne aka hada kai da kai za a zalunce ta to kai kakkawar mai da abin da ka dauka ko in kaddamar da zalunci a kanka ka san na tare ni ma azzalumin kaina ne in ma ban yi mata da kaina ba zan iya tura ɗan uwanka ka san su wanda suka cika iya zalunci su lallaka maka azaba yace eh tun na saka ya kunta mai da ji bisa garan ta sa hannu a cikin ta tana Dan tamfar za ta fato ɗan hanjinta mutum yayi sauri zai tawata don a tunaninsa faduwa za ta yi daga gadon mala abubakar ya dakatar da shi da hannu ta koma ya zauna akan kujerar gaban madubi mutum ya ga jin al'azabi don dai bai ankara ba sai gari yi cikin minibe yana tasowa a hankali a hankali bai gushe ba sai garin cikin yayi ya dawo yadda yake ta koma ta kwanta da jinjine tana wani irin ajiyar numfashi malam yayi magana in ka tabbatar ka maida to fito ta bakinka kada in ƙara ganin ka in ba haka ba kai ma ka san sauran lakwas mujib ya ga a kwance tamkar mara rai ganin numfashin take saukewa shi ne zai baka tabbacin tana da rai mujib ya miƙe iso gaban gadon daidai inda take ya dubi malam yace sannu da kokari malam Allah ya biya ka da gidan aljanna na gode da wannan taimako naka yanzu ce kenan sun mai da cikin ba za ka sake dauka ba ko yace insha Allah babu abin da za ka sake yi mata sai dai kuma wani ikon Allah akwai magunguna da zan ba ta ta dinga amfani da su da addu'o'i waɗanda za su zama mata garkuwa tsakaninta da sirrin sannan akwai sharuɗan da zan ga mata ta kiyaye akan su to tabbas idan ta kiyaye su ma shaɗanun za su kiyaye ta yanzu gaba ta yi bacci iyayenka har sai ta tashi zan yi addu'a a ruwa ta faruka idanta ta tashi gaba ta tsaka ta safa a fuskarta Da bikinta ko ina har cikinta idan ruwan ya bushe a jikinta sannan ta yi wanka ta ci gaba da amfani da sauran magungunan insha Allah komai zai daidaita kuma Allah ne yake mace ka ka kira ni a lokacin da abin ya faru to da da wuya cikin ya dawo dan suna dauka za su je su da shi ko su waka su a teku mu ji dokar ajiyar zuciya tunda Allah ya ce mace shi misalin karfe wata rabbi na su Malam Abubakar ya baro gidan su Mujibu lokacin ana tattara ayyukan sallah na farko. Mujibu ya dawo zai wuce ɗakin Muniba, ya gwagwata ya bakin ɗakin ta. Tana ganin ta tace lafiya. Kazin nake takan ana buɗe gate. Duk na tsorata yace hmm, gogo muni ba so ba lafiya amma yanzu ta sami sauki kowa da idanu ba dole guda ba suka kada ita haihuwa ba sai dai bakwai ni za ta haifo ko yace gwagwa kenan ana kula bace mu je su ganta har ta samu sauki bacci ma take yi suka nufi dakin mani ba tana tambayar shi na ka ga shi talatin daren nan yanzu ya ce wanda ya duba ta ne da nasara a waya yanzu yanzu shi ne na rasa shi ta ci dalilin kenan da kika ga ana ta buɗe gate suna shiga suka iske har yanzu bacin take yi a rigingine, cikin ke yayi wani irin tsini tamkar abin da ke cikin zai fito duniya gwagwa ta ce yasa kake ta tana irin wannan kwanciyar a rigingine alhalin dukkan na gaya muku shin hakan na sa idan aka haifo yaro shi da hannun na shi daukan ta ma in ba wanda ya iya cire ta ba sai yaro yake ya mutu ya dau bargo yana rufa mata saboda ganin yadda ta takura yatsunka a ganin sa sai ya kace ji ta so ma ba gwagwala, bayan abin da ya faru tun daga mafarkin da muni ba ta yi da yadda ta farka a firgice ta ga cikin ta wayan babu shi da kuma zuwan malam da irin artabin da aka yi da ajarin da yake turo su aka yi ya sa cikin da yadda kai suke ne dawo magwata sallan lami tana tafa hannu la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan eh kwarakam wannan ture ne Wannan, yaza a ta waje ko ki a cikin tun kafin su zo duniya to wallahi sallahi ko ma waye zan ɗauki mummunan mataki a kansa dan sai mun ramuwar gayya mu duk yace ya hakuri gogo kana ko ma waye ana zan yi maganin sa dan kuma Allah gogo ki dole yarda ana cinye kuɗin ta iska duk makaryata ne masu cewa za su maka abin da ya dace ba a irin haka har sai a san mace a kai ki inda za a halaka rayuwar jininki ba ki sani ba gara kawai duk abin da ya same ki ki tashi cikin dare ki hana idan ki bacci ki kawo wa Allah to wallahi zai duba matsalar ki ta sauke numfashi mhm. ana dawo daga rakiyar mai da limanai amanna da tsayawa ga ubangiji cikin talatunin bare saboda wani wa'azi da muke sauraro a gidan rediyon alheri Allah da ya tsaya mutum ya duniya da talazara mujallar amsa da amin guri suka nema su da gogo suka zauna ita a bakin gado shi akan kujerar gaban mujuji suka tsarawa mu muniban idanu ke kwanta a jinta lafadan tana kasa numfashi a hankali idan ka ga yadda suka tsara mata idanu za ka ɗauka su dara numfashinta suke yi har aka so mu kiran sallar da za a shiga masallaci da ta farka ba gwagwa ta jin mutum ta ce ta suka zo kawai haramar a masallaci kada ka rasa jam'i idan ka dawo sai in je in kawo sallar ya ta gabanin ba, ya yi alwala ya nufi masallaci har ya dawo ko na zaune ya ce gwagwa zai sallah ki kwanta zan zauna na da isar ta tashi magwazo ne da dakin ta su kuma su ci da zaman tsammani ba ita ta farka ba sai wajen bakwai na ta tai tana salati nan ta karar suka kai kan agogon da manna a jikin bangon dakin ta tana ganin lokaci sai saurin tsarawa za ta tashi tana cewa subhanallah ba su rayuwa wannan wani irin bacci ne ba har ban tashi na yi sallar asuba ba kai kuma baka tashi ni ba ta ƙara maganar tana kallon sa yace ya haƙuri na san kuma da larura Ya yasa ban tashi ki ba Allah ma ya san kina cikin larura ba zai kama ki da laifi ba fatar hannu ta shafi cikin ta tace ciki na ya dawo ko da ma mafarki ne an sace min ciki ce ba mafarki ne, da gaske an sace amma cikin hukuncin Allah an dawo da shi ki bismillah ki fa wannan addu'a ki ta sauran duka a ki. idan ruwan ya bushe sai ki je ki wanka ki sallah ta amsa ta sa sai duk yadda ya mata sannan ta duje su take duk da suna wani irin ciwo ke min cikin kuma ya ƙara nauyi kun fa an ƙara min da dutse an ba na jin daɗi ce. sannu ai wannan cikin naki sai da hakuri tare da addu'a Allah ya raba ki da cikin yin lafiya ina da na cikin mutuna kalilan cikin ta ce ta tashi suka shiga bayi ni ba ta idar da sallah tana lazimi ne gogo ta shigo suka gaisa take ce mata a cikin tashi wallahi ba tana kiya ba ni tsoro ni ba ta ce a cikin shigo ina barci na jira ce to da rabi na dare nake nan tare da ita sallah ta tafi ni ba ta tsara mamaki da aka yi ni ban sani ba me ya faru da ni gogota ce abin da ya faru da kini ne ya kira wani malam Abubakar cikin dare aka yi ta'ar babu da aljanin da aka turo suka saka abin da ke cikin ciki shi sai Allah ya tuce cikin ikonsa wannan da suka dawo da ciki ni abin al'ajabi ya bani dan taba jin inda aka saka ciki ba na san ana saka jarirai mamakin mu ne bai karu na bin abubuwan da suka faru cikin dare. amma ita duk bata sani ba ta jin yanzu kenan ina da aljanu da jirgin kai kan sashi da su kuma aljanun da ya sashi cikin naki turo su aka yi amma bai faɗi wanda ya turo su ba don malam ya ce kada ma ya faɗa shi ba buƙatar sa kenan ba ni kam tun da sun dawo da cikin kamun gode wa Allah Allah ya ƙara tsare min ce da abin da ke cikin cikin ki ko ma waye ya turo din insha Allah zai ga karshen sa sai ta ajiya zuciya take tana na kai don tabbas ta san babu wanda zai aikata wannan aiki in ba Hajiya Hariya da ƴarta ba shi yasa take tsoron al'amuran Hajiya Hariya ta san ita din ma ba tsare ta za ta yi ba kasancewar yanzu ta fara sakin layin su ta so magano kurakuranta na irin tsayar da take nuna wa ƴar ƙaninta da uwa ta alhalin ba su yi mata komai ba balle danta da ake so wannan kici sai wanta rabi daga kwatan kwaci cikin kashi ɗaya na irin yayin da take yi wa muniban ma idan aka haifo jikokin nata wannan su ta yi sanadin goge ragowar kwatan kwacin kiyayyar na muniba kiran mara abubakar ne ya shigo wayar miji. sai saurin ɗauka tare da yin sallama malamin amsa ya gaya musu gashi a waje ya zo mijin yana cewa gogo ga mallam din nan bari da shigo da shi ya dubi muniba da har a lokacin tana jita sallaya ya ce mu rubuta malam zai shigo ya sake duba yanayin jikinki yana fita ta miƙe ba tare da ta shafa mai ba ta ɗauko doguwar riga ta saka dama su ne kayanta ko da yake a falo malam ya zauna babba ta fito suka gaisa sai masa godiyar irin gudunmawar da ya zo cikin talatinin dare ya bada ya haba babu komai mun riga mun saba irin wannan taimakon tamkar shi muke idan aka kawo kawo mana da mu gaggawar yin abin da ya dace in kuma mun ga dacewar mu je har gida mu samu mai lalura muna zuwa don wasu matsalar su ta wuce gaban a ɗauko su sai dai mu je Allah ya ƙara mana lafiya ya raba mu da sauran mutum da aljan duk suka amsa da amin tambayoyi sosai malam ya yi wa muniba daga da ya ba ta shawarwari kamar haka ina so ki sa a ranki waɗannan magunguna da zan baki ba su bane za su warkar da ke ni ma ba ni bane zan warkar da ke Allah ne kadan zai warkar da ke yi miki maganin dukkan larurorinki amma tare da taimakawa da san magani saboda Allah da kansa ya tabbata da cuta ba ko bai ya da maganinta kada ki yarda ki sirka ga Allah sannan kada ki yarda ko kwanto ko sakku ko zargi da aure zuciyarku ki dinga zargin kowane ne miki abu kaza ki yasa abu kaza ya same ki ki kaddara cewa duk abin da ya same ki daga Allah ne ba daga wani ba saboda babu wata halitta da ta isa ta cutar da shi in ba Allah ba babu wanda ya tutar cutar da shi sai da nufin Allah kun ga sai ne nemi kare ka gurin sa ta kasance mai tsarkin zuciya kada ki yarda ki cuci wani dole da ƙwayar zarra in mutum ya cuce ki shi ya ce masa tare da nuna musu a gurin Allah abu na gaba ta kasance mai kula da ibada kuma ki kyautata ibadar ki dinga yin azkar ko da yake ki dinga yin istighfari ya kalla so saba'in a rana ko ɗari sai ki kuskura ki kwanta sai kin alwala sannan idan za ki kwanta ki yi addu'ar kwanciya barci kuma ki daina barin kanta a buɗe ki daina kwanciya da kake sai gani dan zai iya kwancewa ya barki da ki sani ba su kuma ke sun sami hanyar shiga jikin ki ki cutar da ke ina fatan duk kin ji bayanai kuma za ki dinga kiyayewa kace na ji na gode insha Allah zan kiyaye gabata ba ta magunguna yayi mata bayanin yadda za ta yi amfani da su babu fasu ko tsallake har sai sun kare sun fita tare da mujin zai yi masa rakiya ya kawo rafar dubu hamsin su nika wa malam shi kuma ya ji amsa ya ce waɗannan kuɗi sun yi yawa ka rage sannan in amsa ya ce ka yi haƙuri malam ba zan iya ragewa ba saboda ni abin da ka yi min ban isa in biya ka ba sai dai in yi maka addu'a kai da zuri'arka wallahi ka fi ƙarfin wannan kuɗin a gurina ihsani ne kawai na yi maka Allah ne kaɗai zai biya ka da ƙar malamin amsa suka yi sallama ya shiga motarsa ta tafi sun cewa da wata matsala ta taso to yi gaggawa sanar da su don rayuwarta na cikin hatsari amma da izinin Allah ma da abin da zai faru bagwara kanta ta shiga ɗakin Suwaiba ta gaya mata mani ba ba ta da lafiya amma ba ta gaya mata abin da ya faru ba saboda sanin hali ya fi sanin kama ba ta iya shiga ta gaishe ta saboda san ba ta ƙaunar kallon cikin namuni ba sakamakon wani bakin ciki da ke tokara ƙahon zuciyarta sai ta ji tamkar ma ta yi ta naukin cikin har sai inda ke cikin cikin sun mutu in ma so samu ne har uwar ta mutu babu ruwanta amma babu hali sun sata a nazara a zo duniya a fiya gogo da kanta ta yi waya da ku ta ce mu su mani ba ba su da lafiya amma ba ta faɗi matsalar da ta faru ba ai kuwa washe gari yan duku suka yi mota guda suka zo gaishe ta inna sama da murza ba a bar su a baya ba har da babansu sun zo a motar Mustafa tare da Mustafa murza ga muni ba lokacin su biyu ne a ɗakin tace mun ba kin tace yin hoton cikin nan kuwa dan ni ban yarda ɗaya ne a cikin cikin nan ba ko kuwa ɗaya ne za a ga sirrin da ba ta ƙara ta sanya ruwan zamzam da tsinko da addu'o'i da ta tsaya a kofi. Duk hana Abubakar ne ya bata sannan ta yi magana. Jiya nan na je awo aka sake yin hoto a sai dai ɗan kamar yadda mutane suke ta faɗi. Sun ce ɗaya ne ya kwanta kan ɗaya shi yasa idan an yi hoto ake ganin guda ɗaya wai a dunkule suke guri guda. Mu za ta yi ihun murna ta ce kai alhamdulillah ina muna da jin wannan labari wai ya mutu da da murna yadda na ga yana ɗaukin cikin nan kamar ma wasu mutu kan samun cikin nan tace sai san ina asibitin yi mata waya na gaya masa abin da scanner din ya nuna sai da yazo gani da idon sa dan zumuɗi Yakan kam ana saranda na san wato ne da tsiwa a gaban kowa zan cikin nan da haihuwa ta yake yi ko ina zan iya dan halas kuwa yana rufe baki yana shigowa ɗakin sai tsaya gaban ta ya bayan ya yi sallama ya ji kunyaki sai dai ji kin ga ina murmure sai na kike yi ko ne ma na baki ba to mai sararo da muni banan Allah ya ba ta lafiya da izinin ubangiji an dawo da wani ƴaƴa wanda aljini ya kwashe su sun so ba za ta haƙura ta gane cewa zakarin da Allah ya nufa da tsara ko ana muzuru ana sawo sai yayi a lokacin littafin nan mai suna wata kusan ni ma yi da jibril da ke cewa gobe labari my God. samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.